Lucos cae areen. Lucos, se asamenos arna upotinos potamu pinonta, tuton ebule etse metatinos eulogu aetias catazoineesas thai. Dioper stas anotero aetiato auton hos solunta to hudor cae piein auton me eonta. Tu de legontos hos acrois tois heile zipinei, cae allos ua dunaton catotero hestota epano tharasein to hudor, ho lucos apotuchon tautes tes aetias efe. Alla perusi ton patera mu eloidoresas. Ei pontos de eceinu mede tote gegenestai, ho lucos efe pros auton. Ean su apologion eu poreis, ego ose uc eton catedomai. Ho logos te loi hoti, hoia he prothesis estin adicein, par autois ude dicaia apologia hiscuei.